Molnár borcsa házok előtt, három ágú diófa nőtt juhajlat. Három ága hát levele, borcsa szeretőm nevet juhajlat. Három ága hát levele, borcsa szeretőm nevet juhajlak.